i vores gener de der característica, eh, så vi udvikler sygdommen. Então nós precisamos utilizar sim da medicação. Så vi er nødt til at bruge medicin, ja. Como o diabético tem que usar insulina. Ligesom diabetikerne skal have insulin. Como o que tem pressão alta tem que usar os remédios para hipertensão. Og dem, der lider af for højt blodtryk, skal tage deres medicin mod for højt blodtryk. O depressivo também deve usar medicamentos como os antidepressivos. Uh, så skal den depressive patient også bruge medicamenter mod depression. E muitos espíritas não querem utilizar o, o medicamento por orgulho og mange åndelig interesserede mennesker vil ikke benytte sig af medicamenterne på grund af deres stolthed. E Allan Kardec pergunta no livro dos médiuns, na questão 228, og Allan Kardec spørger ånderne i sin bog, Åndernes bog, øh, spørgsmål 228. Qual a, a, a, imperfeição humana que os espíritos inferiores se aproveitam com mais facilidade? Qual o nosso defeito? Han spørger, hvilket af vores øh, tegn øh, af vores mindre udviklede kvaliteter benytter de afdøde sjæle sig mest af? E eles respondem que é o orgulho, porque é o defeito que a pessoa menos se confessa, menos se percebe. Og de fortæller, at det er øh, hovmod, fordi det er øh, det karakteristiske, vi mindre vil stå ved, eller vi, vi vil helst ikke indrømme det. Então nós demos sim, devemos usar sim os remédios. Alguns psiquiatras, apressadamente. Så vi skal bruge medicinen. Nogle é, antes de fazer os exames, já prescrevem o antidepressivo. Não psykiater, tá? før de overhovedet øh, undersøger patienten med nogle tests og prøver, så udskriver de allerede medicinen. Esquecendo que algumas doenças têm um quadro muito parecido com a depressão e não são depressão. Fordi de glemmer, at nogle sygdomme har, ligner, kan ligne depression, uden at være en depression. Anemia profunda, falta de ferro, gera sintomas muito parecidos com da depressão. É, øh, han nævner anemi. Anemi er blodmangel, øh, jernmangel. Ja. Anemia. Anemia. Uh, det, det, det giver nogle symptomer, som ligner depression. A falta da vitamina B12, que está presente no fígado, também provoca sintomas parecidos com ela, depressão. Ela mangel på B12-vitamin, som finns i levern, eh, kan också ge symptom som liknar depression. Os hormônios T3 e T4 da tiroide também, quando desbalanceados, geram um quadro muito semelhante com o da depressão. tireoide, jeg ved ikke, skjoldbruskkirtlens hormoner til 3 og til 4. Mangel på dem kan også forårsage symptomer, som kunne ligne depression. Então, o médico consciente tem que verificar todas essas causas, pedir exames e pode e deve passar sim o antidepressivo. Så den bevidste læge, han undersøger øh, dybt alle de her symptomer og årsager og, og udskriver så den rigtige medicin. E por que, que nós devemos usar os remédios? É porque é para o nosso próprio bem. Og hvorfor skal vi øh, eh, benytte os af medikamenter? Jamen det er é til vores eget bedste. É para a nossa felicidade. Det er for vores egen glæde. Porque temos mais energia, mais ânimo, nós vamos poder fazer mais bem ao mundo, às pessoas. For når é vi er i stand til at have mere é energi, øh, og klare dagligdagens gøremål bedre, så vil vi altid være til mere nytte i samfundet og kunne gøre noget for andre. Porque o espiritismo defende que o amor cobre a multidão de pecados. For spiritismen forsvarer øh, at kærligheden dækker alle, alt det onde, altså alle synd. Como Cristo nos disse, quem muito, porque muito amor, seus pecados foram perdoados. Uh, som Jesus sagde, øh, fordi man elskede meget, blev hans synd ham tilgivet. E como é que nós vamos conseguir fazer o bem se estivermos apáticos, desanimados, abatidos? Og hvordan vil vi være i stand til at gøre noget godt for andre, hvis vi er apatiske, øh, uden mod og, og, og trætte? Não conseguiremos. Nej, det vil vi ikke være i stand til. Eu tomei remédio, remédio psiquiátrico durante 11 anos. Jeg har selv taget øh, psykiatrisk medicin i 11 ah. år. Até que a minha psiquiatra disse, Nazareno, por que você não resolve